13 skirsnis. Tai šioji senė tituluojama vyriausia nuomininkė, bet iš tikrųjų einanti durininkės pareigas jam ir išnuomojo tą būtą kūčių dieną. Jis pasisakė esas rentininkas, praradė savo turtą, kurį sudarė Ispanijos bonai, ir pareiškė norą apsigyventi čia su savo dukraitė. Jis susimokėjo už šešis mėnesius iš anksto ir pavedė senį apstatyti kambarį ir kamarėlę taip, kaip mes jau matėme. Tai toji senė buvo iš vakaro pakūrusi krosnį ir viską paruošusi jų atvykimui. Slinko savaitė po savaitės ir tie dvi būtybės laimingai savo gyveno šitoje skurdžioje buveinėje. Nuo pat ankstyvo ryto kozetį juokdavosi, čiauškėdavo, dainuodavo. Ir vaikai turi savo ritmetinę giesmę, kaip paukščiai. Kartai Žanas Valžanas paimdavo ir pabučiuodavo mergaitį raudoną suskirdusią rankutę – Vargšė mergaitė pripratusi būti mušama, nežinojo, ką tai reiškia ir nueidavo šalin susigėdusi. Kartais jis surimtėdavo ir rimdavo žiūrėti į savo juodą suknaitę. Kozetė jau nenešiojo skarmalų, ji nešiojo gedulą. Ji išėjo į skurdo ir žengė į gyvenimą. Žanas Valžanas pradėjo ją mokyti rašto. Kartais klausydamas, kaip vaikas kiemenuoja, jis prisimindavo, kaip katurgoje mokėsi skaityti, ketindamas savo mokslą panaudoti piktam. Dabar šis ketinimas pasikeitė, jis moko skaityti vaiką. Ir senasis katurgininkas susimastęs nusišypsodavo angelišką šypseną. Jisai jautė, jog taip iš anksto nulemta nežemiškos galios, jog tai valia kažkieno, kas yra aukščiau žmogų ir paskesdavo svajonėse. Gerosios godos turi savo bedugnes kaip ir piktosios. Mokyti kozetę raštų ir leisti ją iki valiai žaisti buvo beveik visą Žano Valžano gyvenimas. Kartais jis jai pasakodavo apie jos motiną ir liepdavo jai melstis. Jinai vadino jį tėvų, kito vardo jį nežinojo. Jis ištisas valandą žiūrėdavo, kaip jie aprenginėja ir nurenginėja savo lėlį ir klausydavosi jos čiauškant. Gyvenimas jam atrodė labai įdomus, žmonės geri ir teisingi – Mintise jis niekam nebepriekaištavo ir dabar, kada šis vaikas jį mylėjo, jam norėjosi sulaukti žilos senatvės. Jisai regėjo prie save ateitį visą nušviestą kozetis, lyg kokios žavingo šviesos. Net geriausi žmonės nėra laisvi nuo egoistinių minčių. Kartais jis su kažkokiu džiaugsmu pagalvodavo, kad ji bus negraži. Beje, tai tik mūsų asmeninė nuomonė. Tačiau pasakysime viską iki galo. Mes manome, kad tuo metu, kai Žanas Valžanas pamilo kozetę, jis buvo reikalingas meilės, nes tik šitas penas galėjo sustiprinti jo širdyje gėrio siekimą. Jis ką tik buvo matęs naujas žmonių pagėžos ir visuomenės menkystos apraiškas, bet tos apraiškos buvo ribotos ir fatališkai rodė tik vieną tikrovės pusę – moterės likimą įkūnytą Fantinos asmenyje ir viešąją valdžią įkūnytą Žavero asmenyje – Šį kartą jis buvo gražintas į katurgą už tai, kad padarė gerą. Jo širdis prisipildė naujų kartybių, jį vėl ėmė imti pasibjaurėjimas ir nuovargis. Net vyskupo atminimas kartais lyg imdavo blykšti, bet paskui vėl sutvaksėdavo skaiščiai ir džiaugsmingai, bet pagaliau ir šis šventas atminimas nublanko. Kas žino, gal Žanas Valžanas buvo nusiminimo ir visiško puolimo išvakarėse, bet jis pamilo ir vėl tapo tvirtas. Dėja, jis ir buvo niekiek nestipresnis už kozetę. Jis ją globojo, jį kėlė jame drąsą. Jo dėka ji galėjo žengti gyvenimo keliu, jos dėka jis galėjo toliau eiti dorybės keliu. Jis buvo šiam vaikui paspirtis, vaikas buvo jam atrama. O neišmatuojama ir dieviška likimo pusiausviros paslaptis. Ketvirtas skyrius – vyriausiosios nuomininkės pastebėjimai. Žanas Valžanas buvo tiek apdairus, kad dienos metu niekados nekeldavo iš namų kojos. Kas vakarą prieblandui seidavo pasivaikščioti vieną kitą valandą, kartais vienas dažnai su kozete pasirinkdamas nuo šaliausio šoninės bulvaro alėjas. Kartais jau visai su temų susukdavo į kurią nors bažnyčią. Mielai slankydavo artimiausią Senmedaro bažnyčią. Jeigu nepasimdavo kozetės, tai ją palikdavo prižiūrėti senąjį moteriškiai. Tačiau mergytė būdavo laimė eiti su senuku. Valanda su juo jai būdavo mielesnė už žavingus pasikalbėjimus su Katerina. Vaikščiojant jis laikydavo ją už rankutis ir švelniai su ją kalbėdavosi. Pasirodėjo kozetė labai linksma mergytė. Senis šeimininkavo, gamino valgį ir pirkdavo maistą. Jie gyveno kukliai, nors ir nestikdami pačių reikalingiausių dalykų, kaip žmonės turi labai ribotus išteklius. Žanas Valžanas niekiek nepakeitė apstatymo, kurį rado pirmą dieną. Tik įstiklintas kozetis kamarėlis duris pakeitė paprastomis. Jis tebedėvėjo to savo geltonų redingo tu, avėjo tas pačias juodas kelnes ir nešiojo tą pačią seną skrybelę. Gatvėje jį kai kas palaikydavo pavargelių. Kartais atsitikdavo, kad geros moterėlis atsigrįždavo į jį ir duodavo jam kokį sū. Žanas Valžanas priimdavo šį sū ir žemai nusilenkdavo. Taip pat pasitaikydavo, kad sutikęs kokį nelaimingą išmaldos prašantį žmogų, jis apsidairęs, ar niekas nemato, vokčiomis prieidavo prie vargetos ir įbrukdavo jam į ranką varinį, o kartais ir sidabrinį pinigą. O paskui greit pasišalindavo, tas jam neėjo į gerą. Kvartale žmonės jį pradėjo pastebėti ir praminė Elgetą duodančių išmaldą. Senė vyriausiai nuomininkė, niuriai moteriškė, kurią graužte graužys malsus pavydas artimui, atsidėjusi sekė Žaną Valžaną, bet tas visiškai to neįtarė. Ji buvo truputį kurčia ir dėl to plepi. Iš praeities jai be buvo likę du dantys, vienas viršutinis, kitas apatinis, kuriais ji tolydžio kalendavo. Ji kamantinėdavo kozetę, bet to ji nieko nežinodama nieko negalėjo ir pasakyti, nebent tik tiek, kad atvyko iš Monfermeilio. Vieną rytą šį sekėja pastebėjo Žaną Valžaną įeinant į vieną iš negyvenamų lūšnos patalpų su tokia išvaizda, kuri šiai kumutė pasirodė įtartina. Tyliai žengdama lyg sena katė, ji nusėlino paskui jį ir proplyšį durise, už kurių jis kaip tik stovėjo, sekė jį pati būdama nematoma. Žanas Valžanas turbūt dėl didesnio atsargumo buvo atsisukęs į duris nugarą. Senė pamatė, kaip jis pasirausęs kišenėje įsiėmė adatinę žirklaitės ir siūlą, paskui atardė redingotą skverno pamušalą, iš prardytos vietos įsitraukė kažkokį gelsvą popiergalį ir įskleidė jį. Siaubo apimta senė pažino, jog tai tūkstančio frankų banknotas. Tai buvo antras ar trečias toks banknotas, jos matytas per visą gyvenimą. Ji nubėgo įsigandusi. Pavalandėlė Žanas Valžanas nuėjo pas ją ir paprašė iškeisti tą tūkstantinę, paaiškinęs, jog tai jo pusmetinė renta – kurią jis atsijėmės vakar. Kurgi pagalvojo senį. Juk jis buvo išėjęs tik šešiomis vakaro, o išdo kasa tą valandą tikrai uždaryta. Senė nuėjo banknotų iškeisti visai spėliodama. Ši tūkstančio frankų istorija, praturtinta naujomis smulkmenomis, kurios veikiai šią sumą žymiai padidino, sukėlė daugybę šnekų susijaudinusi Vincent Marcelio gatvės komučių tarpę. Po kelių dienų Žanas Valžanas vienmarškinis pjovė malkas koridoriuje. Senė triūsi kambaryje, ji buvo viena, nes kozetė mėgaudamas įžiūrėjo, kaip jaunamos malkus. Pamačiusi redingotę kabant ant vinies, senė jį apžiūrėjo, pamušalas buvo jau prisiūtas. Pagarbioji moterėlė atidžiai apčiupinėjo redingotę ir jai pasirodė, kad skvernose ir rankovių iškarpose yra prisiūta storų popieriaus pluoštų. Be jokios abejonės tai irgi tūkstantinis. Be to jį pastebėjo kišenės įvairiausių daiktų, ne tik adatą žirklaitės ir siūlus, kuriuos buvo mačiusi, bet ir storą piniginę, didelį peilį ir, įtartina smulkmena, kelis įvairių spalvų perukus. Kiekviena to redingoto kišenė atrodė lyg sandėlis įvairių daiktų reikalingų visokiems nenumatytiems atvejams. Šitaip lūšnos gyventojams atėjo žiemos pabaiga. Penktas skyrius – Penkių frankų moneta, nukritusi ant grindų, garsiai suskamba. Netoli Senmedaro bažnyčios ant uždaryto viešojo šulinio briaunos paprastai sėdėdavo Elgeta, kuriam Žanas Valžanas mielai duodavo išmaldą. Jis niekados nepraeidavo pro šį žmogų, nedavęs jam keleto sų. Kartais jį prakalbindavo. Pavydintieji šiam Elgetai sakydavo, kad jis tarnauja policijai. Tai buvo senas 75 metų bažnyčios sargas – bet arstugės murmantis poterius. Vieną vakarą Žanas Valžanas, eidamas pro šalį be kozetės, matė Elgetą įprastinėje vietoje po žibintu, kuris buvo ką tik uždegtas. Atrodė, kad šis smarkiai susikūprinę žmogus, kaip paprastai poteliauja. Žanas Valžanas prieėjo ir jam įbruko į ranką įprastinę išmaldą. Elgetas staiga pakėlė akis, atidžiai pasižiūrėjo į Žaną Valžaną, paskui greitai nuleido galvą. Tai vyko žaibo greitumu, tačiau Žanas Valžanas krūptelėjo – Gatvė žibinto šviesoje jam pasirodė, kad prieš jo kišmėkštelėjo neromus ir dievo baimingas seno bažnyčios sargo veidas, bet pažįstama baisi fizionomija. Jam pasivaideno, kad jis tamsoje staiga susidūrė akis į akį su tigru. Siaubo apimtas ir pritrenktas jis atsitraukė atgal, nedrįsdamas nei kvėpuoti, nei kalbėti, nei pasilikti, nei bėgti, ir žiūrėjo į Elgetą, kuris tarytum nė nematydama Žano Valžano vėl nuleido skuduro aprištą galvą. Šį keistą akimirksnį kažkokio instinkto, galbūt paslaptingo savisaugos instinkto skatinamas. Žanas Valžanas nepratarė nei žodžio. Elgeta buvo to paties ūgio, vilkėjo tais pačiais karmalais, atrodė kaip visuomet. Na, tarė savo Žanas Valžanas, aš beprotis. Kliedžie, džie, džie, tai negalimas daiktas. Bet sugrįžo namo giliai sukrėstas. Jis vos drįso savo pačiam prisipažinti, kad veidas – kurį jis buvo matęs, jam atrodė panašus į žaverą. Naktį apie tai galvodamas jis gailėjosi nepakalbinės elgetos, tuomet tasai būtų turėjęs antrą kartą pakelti galvą. Rytojaus dieną temstantis vėlėjo pro ten. Elgetas sėdėjo savo vietoje. Labas vakaras ryštingai užkalbino Žanas Valžanas, duodamas sū. Elgeta pakėlė galvą ir graudingų balsu atsakė. Dėkui, gerasis ponė. Tai buvo iš tikrųjų senasis bažnyčios sargas. Žanas Valžanas visiškai nusiramino, įsėmė į savęs juoktis, kurgi po plynio aš galėjau žiūrėti žaverą, galvojo jis. Nejaugi buvau apžlibęs. Po to daugiau apie tai nebegalvoju. Po kelių dienų apie 8 valandą vakaro, sėdėdamas savo kambaryje ir klausydamas, kaip kozetis kemenuodama balsiai skaito, jis taiga išgirdo atidarant, o paskui vėl uždarant laukujas namo duris. Tai jam pasirodė keista. Be jo namuose gyveno tik toji senė, bet visados guldavo sutemus, kad nereikėtų žibinti žvakis. Žanas Valžanas davė kozetį ženklą nutilti. Jis girdėjo kažką lipant laiptais aukštyn. Žinoma, tai galėjo būti ir senė, gal jį sunegalavo ir buvo nuėjusi į vaistinę. Žanas Valžanas įsiklausė, žingsniai buvo sunkus ir garsus kaip vyriškio, bet juk ir senį avėjo sunkias kurpes. Antra vertus, senos moter žingsniai labai panašus į vyro žingsnius. Vis dėlto Žanas Valžanas užputė žvakę. Pakuždomis tarės kozetį atsigulk tylutėlį, jis pasiuntė ją į lovelę. Kai bučiavo ją į kaktą, žingsniai sustojo. Žanas Valžanas tyliai nejudėdamas sėdėjo savo kėdėje, atsisukęs nugarą į duris, tamsoje užgniaužęs kvapą. Po ilgoko laiko, nieko daugiau negirdėdamas, jis patilomis atsisuko ir pažvelgęs į kambario duris pro rakto skilutę pamatė šviesą. Ta šviesa atrodė lyg kokia nelemta žvaigždė – juodame durų ir sienos fone. Buvo aišku, jo kažkas tenai stovi su žvake rankoje ir klausosi. Praslinko kelius minutės ir šviesa išnyko, bet Žanas Valžanas daugiau negirdėjo nei mažiausio žingsnių garso, matytasai, kuris klausėsi už durų, buvo nusiavęs batus. Žanas Valžanas nenusirengęs krito ant lovos ir visą naktį nesudėjo akių. Auštant, kai jis iš nuovargio buvo pradėjęs nausti, jį pabudino sugirgždėjusios durys kažkurioje mansardoj – koridoriaus gilumoje. Paskui jis išgirdo tuos pačius vyriškus žingsnius, kuriuos vakar vakare girdėjo laiptuose. Žingsniai artėjo, jis iššoko iš lovos ir prikišo akį prie raktos kilutės, kuri buvo gana didelė, vildamasis pamatyti tą nežinomą žmogų, kuris naktį buvo įsibrovęs į namą ir klausysi prie jo durų. Iš tikrųjų tai buvo vyriškis, kurį šį kartą nesustodamas praėjo pro Žano Valžano kambarį. Koridoriuje dar buvo per daug tamsu, kad būtų galima žiūrėti jo veidą, tačiau kai vyriškis priejo prie laiptų, iš lauko krintas šviesos spindulys išryškino jo siluetą ir Žanas Valžanas jį aiškiai pamatė iš užpakalio. Vyriškis buvo aukšto ūgio, vilkėjo ilgų redingotu ir po pažastimi turėjo vėzdą. Tai buvo grėsli žavero figūra. Žanas Valžanas būtų galėjęs pamėginti jį dar kartą žvilgtelėti pro savo langą į bulvaro pusę, tačiau tam būtų reikėję atidaryti langą, o to jis nedryso. Be abejonės vyriškis turėjo įeiti su raktu kaip į savo būtą. Kas jam davė raktą? Ką to tai reiškia? Septyniomis ryto seniai atėjus tvarkyti kambario, Žanas Valžanas ją metė aštrų žvilgsnį, bet nieko jos neklausinėjo. Senė atrodė kaip visados. Šluodama jį tarė, ponas turbūt girdėjote, kad šią naktį mūsų namus buvo kažkas įėjęs. Tais laikais šiame bulvare 8 valandą vakaro jau buvo vėlyva naktis. O juk tiesa girdėjau, atsiliepė jis pačiu natūraliausių tonų. Kasgi tai buvo? Tai naujas nuomininkas mūsų namuose tarė senį. O ko jis vardu? Gerai, ne, nežinau, ponas Diumonas ar Domonas, kažkaip panašiai. O kas jis toks tas ponas Diumonas? Senė pasižiūrėjo į savo mažomis keuniškomis akimis ir atsakė. Rentininkas kaip ir jūs. Gal jį ir neturėjo jokios paslėptos minties, tačiau Žanui Valžanui atrodė, kad tokią mintį jį turi. Seniai išėjusi sudėjo krūvelę kokį šimtą frankų, kurios laikė spintoje ir įsibruko į kišenę. Nors ir labai stengėsi, kad nebūtų girdėti pinigų žvangant, viena šimto sų moneta įslydo jam iš rankų ir skambėdama nusirito grindimis. Prieblandoje jis nusileido pačion ir atidžiai peržvelgė visomis kryptimis bulvarą. Niekur nieko nebuvo matyti, bulvaras atrodė visiškai tuščias. Tiesa, kai kas galėjo slėptis už medžių. Jis sugrįžo į savo kambarį, eime, tarė jis kozetį, jis paėmė ją už rankus ir draugė su ją išėjo. Penktoji knyga Naktinė medžioklė su nebiliais šunimis. Pirmas skyrius – strategijos zigzagai. Šiems puslapiams, o taip pat ir kitiems, prie kurių prieis vėliau skaitytojas, reikalingi paaiškinimai. Jau daug metų, kai šios knygos autorius dėja priverstas kalbėti apie save patį, nebegyvena Paryžiuje. Nuo to laiko, kai jis Paryžių paliko, miestas labai pasikeitė. Iškilo naujas miestas, daugelio atžvilgių autoriai nepažįstamas. Jam nėra jokio reikalo įtikinėti, kad jis myli Paryžių. Paryžius jo dvasios tėviški – Ten daug nugriauta senų namų ir pristatyta naujų, todėl jo jaunatvės Paryžius, tasai Paryžius, kurio atminimą jis pamaldžiai saugo savo atmintyje, šiuo metu jau praeities Paryžius. Tačiau tegu bus autoriui leista kalbėti apie buvusį Paryžių tarytumis dar tebe egzistuotų. Galimas daiktas tenai, kur autorius nuves savo skaitytojų, sakydamas tokioje ir tokioje gatvėje, yra toks ir toks namas, dabar nebėra nei namo, nei gatvės. Skaitytojai patikrins, jeigu jiems atrodys, kad to reikia. O dėl autoriaus tai naujasis Paryžius jam nežinomas ir jis rašo turėdamas prieš savo akis senųjų laikų Paryžių, atsiduodamas iliuzijai, kuri brangijo širdžiai. Ja malonu svajoti, jo kažkas dar tarytum išlikė iš to, ką jisai kažkada matydavo, būdamas savo krašte, ir kad ne viskas dar išnykė. Kai gyveni savo mieste, tai atrodo, kad esi visiškai abejingas toms gatvėms, kad tie langai, tie stogai ir tos durys tau visiškai nieko nereiškia, tos sienos tau svetimos, tie medžiai tau tiek patrūpi kaip kiekvienas į akis pakliuvęs medis, kad namai, kuriuos neįeini, tau visiškai nereikalingi, o gatvės grindinys, kurio žengi, yra tik tai akmenys. Tik vėliau, kai tavęs jau ten nebėra, tu jauti, kad tos gatvės tau brangios, kad tu pasigendi tų stogų, tų langų ir tų durų, tos sienos tau būtinai reikalingos, kad tie medžiai buvo karštai mylimi, kad tose namuose, kuriuose niekomet nesibuvęs, tu vis tiek kasdien pabuvoji ir kad ant to grindinio esi palikęs dalelę savo sielos, kraujo ir širdies. Visos tos vietos, kurių daugiau nebematai ir galbūt niekomet daugiau nebeišvysi, tačiau kurių paveikslą saugai savo atmintyje, įgauna kažkokį skausmingą žavesį – ir nuolat iškyla prieš tavo akis tarytum liūdna vizija. Jie tarsi mums tampa šventa žeme, tartum pasidaro pačios Prancūzijos paveikslų. Mes juos mylime, atkakliai juos sužadiname atmintyje tokius, kokie jie yra, kokie kažkada buvo, nenorėdami nieko pakeisti, nes tėvinės paveikslas mums taip pat brangus kaip ir motinos veidas. Taigi, tebūnie mums leista kalbėti apie praeitį taip, kaip apie dabartį. Įspėję apie tai skaitytoje pasakojame toliau. Žanas Valžanas tojau paliko bulvarą ir leidosi gatvėmis, kiek galima daugiau darydamas vingių, kartais taiga sugrįždamas atgal įsitikinti, kad niekas jo neseka. Taip daro medžiojamas briedis. Minkštoje žemėje, kur gali pasilikti pėtsakai, toks būdas be kitų pranašumų turi ir ta, jog grįžtančios pėdos suklaidina medžiotojus ir šunis. Pjudomoje medžioklėje šitai vadinama tariamų grįžimu į guolį. Danguje švietė pilna, Tižanui Valžanui tai buvo patogu, minulis vos tik patekės kirto gatvę plačiai šešėlių ir šviesos ruožais. Žanas Valžanas galėjo glūdinti panameis bei patvoriais šešėlinę gatvių pusę ir stebėti apšviestąją pusę. Galbūt jis per mažai galvojo, kad nepakankamai mato šešėlinę pusę tačiau buvo beveik tikras, kad visose apleistose gatvelėse esančiose polivo gatvės kaiminystėje niekas paskui jį neseka. Kozetė ėjo nieko neklausinėdama. Šešerių pirmųjų jos gyvenimo metų kančio suteikė jos būdui pasivumo. Antra vertus, prie šitos jai būdingos savybės mes dar nekartą turėsime progos grįžti, ji priprato prie Žano Valžano keistybių ir likimo užgaidų, nors ir nelabai juos permanė, bet to būdama su senuku – jį jautėsi saugi. Žanas Valžanas nedaugiau už kozetę žinojo, kur eina. Jis pasikliovė dievu, kaip kad jį pasikliovė juo. Jam taipgi atrodė, kad ir jį už rankos veda kažkokia neregima už jį galingesnė būtybė. Taigi jis neturėjo jokios aiškios minties, jokio plano, jokio sumanimo. Jis net nebuvo visiškai tikras, kad tai būta žavero. Antra vertus, tai galėjo būti žaveras. Bet žaveras nežinās, kad čia jis, Žanas Valžanas, juk jis buvo persirengęs, juk jis laikomas mirusių. Tačiau pastarųjų dienų įvykiai jam ėmė rodytis keisti, jis tarė savo, kad to jau pakanka ir nutarė daugiau nebegrįžti į Gorbo namą. Tarsi išvarytas į savo irštvos žvėris, jis ieškojo kokio urvo pasislėpti, kol susiras vietą, kur galėtų apsigyventi. Žanas Valžanas apsuko keletą ratų įvairiomis kryptimis Muftaro kvartale, kuris jau miegojo, lyg dar būtų galiojęs viduramžių griežtumas ir įsakymas gesinti šviesas. Įvairiais būdais pagal aukštosios strategijos reikalavimus iš Sansie gatvės jis prasigavo į Kopo gatvę, iš ten į Batuar San Viktoro ir į Piuji Lermito gatves. Tose gatvėse yra mebliuotų kambarių, bet jis juos net neužėdavo, jam reikėjo ko kito – Tiesa, jis nebejojo, kad jeigu net kartais kas būtų ir aptikęs jo pėdas, tai dabar jau bus jas pametęs. Kai mušė 11 valandą Sen Etienne Diumono bažnyčioje, jis perkirto Pontoazo gatvę ties policijos komisaro biurų, esančių name numeris 14. Po valandėlis tas instinktas, apie kurį kalbėjome anksčiau, privertė jį atsisukti. Šią akimirką jis aiškiai pamatė, gana arti nuo savęs, tris sekančius paskui jį žmonės – kurie vienas paskui kitą praėjo šešėlinę gatvės pusę policijos biuro žibinto šviesoje. Žibintas juos ir išdavė. Vienas iš tų trijų vyrų patraukė alėją vedančią prie komisaro namo. Tasai, kuris ėjo prieš akiją, jam pasirodė aiškiai įtartinas. Eime vaikelį tarys kozetį ir skubiai paliko Pontuazo gatvę. Jis apsuko ratą aplinkį patriarchų pasažą, kuris jau buvo uždarytas dėl vėlyvo laiko – praėjo Epe de Bua ir Arbaleto gatves, paskui įsuko į Pašto gatvę. Ten yra kryžgatvis, kur šiandien Roleno koležas ir kur atsišakoja naujoji Sen Ženevievos gatvė. Savai aišku, kad naujoji Sen Ženevievos gatvė yra sena, o pašto gatvė nebent tik kartą per dešimt metų pravažiuoja pašto karieta. 13 šimtmetyje ši pašto gatvė buvo gyvenama puodžių – ir jos tikrasis pavadinimas Puodų gatvė. Minulis ryškiai švietė šį kryžgatvį. Žanas Valžanas susiglaudė pavartėje, tardamas, kad jeigu tie vyrai dar jį seka, tai jis būtinai juos pamatys, kai jie kirs tą šviesos rožą. Iš tikrųjų, nepraslinko ne trijų minučių ir tie vyrai pasirodė. Dabar jų buvo ketvertas, visi augaloti, visi ilgais rudais redingotais, apvaliomis krybėlėmis ir su storais vėzdais rankose. Jų grėsli eisena patamsiuose kėlė nemažesnį nerimą, kaip jų didelis ūgis ir stambus kumščiai. Galėjai pamanyti, jog tai keturi vaiduokliai persirengė miestiečiais. Jie sustojo bureliu vidury kryžgatvio ir lyg ko tarėsi, sakytum, negalėjo apsispręsti. Tas, kuris atrodė esas jų vadovas, atsisuko ir greitų dešinės rankos judesių parodė į tą pusę, kur buvo dingę Žanas Valžanas. Kitas gana atkakliai rodė į priešingą pusę. Ta akimirksnį, kai pirmasis atsigrėžė, minulis ryškiai nušvietė jo veidą. Žanas Valžanas aiškiai pažino žaverą. Antras skyrius. Laimė, kad Austerlico tiltų važiuoja vežimai. Žanui Valžanui abejonės baigėsi. Tie vyrai laimė vis dar abejojo. Jis pasinaudojo jų sviravimu, tai reiškia, kad jie prarado laiko, jisai jo laimėjo. Išėjęs iš pavartės, kur buvo užsiglaudęs, jis patraukė pašto gatvę botaniko sodo link. Kozetį pradėjo ilsti, jis paėmė ją ant rankų ir nešte nešė. Nebuvo matyti ne vieno praėjų ir gatvės žibintai dėl mėnesienos nebuvo uždegti. Žanas Valžanas paspartino žingsnį. Greitai jis pasiekė goble puodų dirbtuvę, ant kurios fasado mėnesienoje aiškiai galėjai skaityti seną užrašą – goblė ir jo sūnaus dirbtuvė šičia. Širdingai prašom visko pirkti, ponai, asočių, plytų, puodų, padelyčių, prausiklių, dubenų, gėlėms vazonų. Praėjęs kle gatvę, paskui sen Viktoro fontaną, jis patraukė pagal botaniko sodą žemyn einančiomis gatvėmis ir pasiekė krantinę. Ten atsigrėžė. Krantinė buvo tuščia, gatvės tuščios, paskui jį niekas nėjo, jis lengviau atsiduso jis pasiekė Austerlico tiltą. Tuo metu už praėjimą tiltų dar buvo įmamas muitas. Jis priejo prie sargo būdelis ir padavė sū. Iš jūsų reikės dviejų sū, pasakė tilto invalidas. Jūs nešate vaiką, kuris pats gali eiti. Mokėkite už du. Žanas Valžanas susimokėjo apmaudaudamas, kad jo praėjimą buvo atkreiptas dėmesys. Bėgimo niekas neturi pastebėti. Tuo pat metu senos tiltų važiavo didelis vežimas, taip pat į dešinį krantą. Tas jam buvo naudinga. Jis galėjo pereiti visą tiltą slėpdamas į vežimo šešėlyje. Maždaug tilto viduryje kozetį, kuriai buvo nutirpusios kojos, panoro eiti. Jis ją pastatė ant žemės ir vedėsi už rankos. Perėjęs tiltą kiek dešniau pastebėjo malkų sandėlius į ten ir patraukė. Reikėjo perkirsti gana didelį atvirą ir apšviestą plotą. Jis nesviravo, tie, kurie sekė paskui, matyt buvo pametę jo pėtsakus ir Žanas Valžanas tarėsi jau išvengęs pavojaus. Tiesa, tie jo ieškojo, bet nesekė įkandin. Tarp dviejų malkų sandėlio aptvertų aukštą sieną buvo maža šmenversant Antuano gatvelį. Ši gatvelį buvo siaura, tamsi lyg tyčia tam sukurta. Prieš eidamas ją, jis pasižiūrėjo atgal – Iš tos vietos, kuris stovėjo, buvo matyti visas Austerlico tiltas. Keturi šešėliai ką tik pasirodė ant tilto. Tie šešėliai nuo botaniko sodo patraukė į dešinį krantą. Tie keturi šešėliai buvo jo keturi persekiotojai. Žanas Valžanas krūptelėjo, kaip pagautas žvėris – Jam beliko viena viltis, kad tie vyrai dar nebuvo užėję ant tilto tuo metu, kai jis laikydamas kozetę už rankos, žingsniavo per tą apšviestą aikštį ir jo nepastebėjo. Šiuo atveju, jeigu jis leisis į mažą jos gatvelį ir pasieks malkų sandėlius, daržus laukus ir neapstatytus klypus, tai gal dar įsigelbės. Jam atrodė, jo galima pasikliauti šią mažą tylę gatvelę. Jis patraukė ją. Trečias skyrius – žiūrėk 1727 metų Paryžiaus planą. Nuėjęs 300 žingsnių Žanas Valžanas pasiekė vietą, kur gatvė šakojosi. Jis skyrėsi į dvi gatves, kurių viena suko į kairę, o kita į dešinę. Žanas Valžanas tarsi turėjo prieš save dvi didžiosios raidys į ilgoji šakas, katrą pasirinkti. Nesviruodamas jis patraukė į dešinę. Kodėl? Kodėl? todėl kad kairė šaka ėjo į priemestį atseit į gyvenamą vietovę, o dešinė šaka į laukus atseit į dikines. Tačiau jėdu jau ėjo nelabai greitai, kozetė žingsniai lėtino Žano Valžano žingsnius. Jis vėl neštė ją nešė. Kozetė priglaudė savo galvutę senukui ant pėties, netardama nei žodžio. Kartkartėmi Žanas Valžanas atsisukęs pasižiūrėdavo, gatvė buvo tiesi, visą laiką įstengėsi laikytis šešėlinis jos pusės – Pirmus du ar tris kartus atsigręžęs atgal nieko nepamatė aplinkui, buvo gili tyla ir slinko toliau truputį aprimės. Staiga vėl atsigręžus vieną akimirką jam pasirodė jau kažkur, gatvės gilumoje, jau praeitoje vietoje, toli tamsumoj kažkas juda. Jis jau neėjo, bet tekinas leidosi pirmin, vildamas įsirasęs kokią šoninę gatvelį, į ją įsmuksęs ir dar kartą sumaišysęs pėdas. Jis pribėgo kažkokią sieną. Tačiau ta siena netrukdė eiti toliau. Mūras ėjo palei skersinę gatvelę, į kurią atsirimi Žano Valžano eitoji gatvė. Vėl reikėjo spręsti, kur sukti į dešinę ar į kairę. Jis pažvilgė į dešinę. Gatvelė iš pradžių ėjo tarp kažkokių pastatų, pašiūrių ar daržinių, paskui baigėsi akligatvių. Galėjo aiškiai matyti, kad šio akligatvio gale stūkso aukšta balta siena. Jis pažvilgė į kairę. Iš šios pusės gatvelė buvo atvira ir maždaug už dviejų šimtų žingsnių lėjosi į gatvę, kurios intakas ji buvo. Štai kuris įgelbėjimas. Ta akimirksnį, kai Žanas Valžanas ketino pasukti į kairę, norėdamas pasiekti gatvę, kurią įžiūrėjo gatvelės gale, gatvelės ir tos gatvės, į kurią rengėsi pasukti sankryžoje, pamatė lyg kažkokią juodą, nejudamą statulą. Ta žmogus, matyčioje vietoje, buvo tyčia pastatytas ir kažko laukė, ustojęs kelią. Žanas Valžanas atšoko atgal. Toji Paryžiaus dalis, tarp Sant Antuano priemeščio ir apie, kur dabar buvo Žanas Valžanas, yra viena iš tų, kurias iš pagrindų pakeitė neseniai įvykdyti statybos darbai, vienų nuomonė ją sudarkiusieji, o kitų nuomonė atnaujinusieji.